smo prošli put govorili o istiadetu i istilatetu istiadetu traženja zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala i istilate traženje pomoći kod Allaha subhanahu wa ta'ala i rekli smo da je i jedno i drugo od širka i da se pomoć i zaštita traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala da se pomoć i zaštita traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala pa večeras uz Allahovu pomoć ćemo nastaviti 15. poglavlje koje je ovdje u ovom sažetku znači nije posebno naslovljeno osim što je izdvojeno kao poglavlje 15. poglavlje o riječima uzvišenog e yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون gdje kaže uzvišeni zar oni čini širk onome ili ja onome ko ništa nije stvorio a sam je stvoren ili onima koji ništa nisu stvorili a sami su stvoreni i ne mogu im ništa pomoći i dotle je spomenut ajet a u nastavku ajeta kaže niti sami sebi mogu pomoći a niti sami sebi mogu pomoći ovo poglavlje pod ovim ajetom i dalje govori u stvari o negiranju i negaciji šir, širka i besmislenosti i odvratnosti širka. Ovo poglavlje su neki komentatori naslovili kao poglavlje o otuđenosti vjeri, o gurbetu dina, o tome kako se vjera, znači, kako je vjera postala stranac među onima koji joj se pripisuju i tako da Znači, na taj način nam se, na taj način naslovljavajući tako komentatori ovo poglavlje, žele nam približiti kako je došlo ovo poglavlje i šta je šeji Mohamed Ibn Abdullahab s ovim poglavljem nakon oblika širka koje je spomenuo htio reći, pa ćemo vidjeti znači da u ovom ajetu kao i u ajetu koji slijedi i hadidu koji dolazi poslije toga, da čita u poglavlje, zapravo govori o tome da niko nikakve vlasti, nikakvog oblika vlasti, ni najmanjeg oblika vlasti, nema mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što baš dolazi u ovom prvom ajetu, tako? Zar širk čine onima koji ništa nisu stvorili, a sami su stvorili. I ne mogu im ništa pomoć, niti sami sebi mogu pomoći. Pa ovi ajeti i ova konstatacija znači da sva vlast, sva moć, sve apsolutno pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala je zapravo čupanje stavla širka iz iz korijen čupanje slabosti širka iz korijen pa kaže u drugom ajetu vrladine te dune min dunije manjem li kune min pet mir one koji vi dozivate mimo njega ne posjeduju ni ništa ne posjeduju čak ni onu opnicu, tanku opnicu na košpi od temri niko ne posjeduju znači ništa nije njiho, njihovo u nastavku ajeti poslije ovoga والذين تدعون من دوني ما يملكون من قتمير إن تدعوهم la jesma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum ako bi dozivao neće čuti tvoje dove neće čuti vaše dove ako bi ti njih dozivao oni neće čuti vaše dove a čak i kad bi čuli ne bi vam se odazvali ne bi vam se odazvali a na sudnjem danu jak furune bi širkikum će učiniti kufr u vaš širk zanegirat će vaš širk odbacit će ga je tako baš ti kojima vi dove upućujete, oni će se odricati toga i zanegirati to. Ha? Zanegirat će, zanegirat će to taj vaš ibadet. Pa je svojstvo svih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala šta da su stvo? stvoreni. Svojstvo svih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo svojstvo, njihovo obavezno svojstvo jeste da su stvoreni. Iz tog proizilazi šta? Da oni ništa ne mogu, niti su ikad ništa stvo stvoreni. Subhanallah. I dovoljna je jedna rečenica tako da se svati druga. Dovoljno je reći da su svi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala šta stvo? Stvoreni. I automatski nisu stvo? Stvorite. Ništa ne mogu stvoriti oni. Jedno je prijed, kom kaže, oni čine nama širk, a oni stvar, nisu stvarni ništa da stvori tako. Ovo njima čini širk. Jeste. Njima čini ibadet. Njima čini ibadet. Iš, ili širk. Svejedno, tako god kažemo ispravno. Jer ako kažemo njima čini ibadet, znači da čini širk. Je tako? čine širk Allah subhanahu wa ta'ala, ali čini širk njima, jer on čini ibadet. Uglavnom, ako čini nekome mimo Allaha jednome, onda bi čini, čini uglavnom više od jednog. Je tako? Pa znači čini širk. Nisu oni jedinstveni u ibadetu i samo jednom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? A usto je poznato da su činili ibadet i Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa su i njima činili širk. Pa su ovdje primili, znači činili su ibadet njima, ali u stvari nisu mogli ništa ni pomoći. Jest, na to se svodi. Znači samo e, je tvoje, tvoje pitanje, znači da li je sad ispravno reći da su njima činili širk. Ja, svoj. Ali tako? Odnosno, ovdje je jušrikune. Njima čine širk ili njih pripisuju Allahu. Zar pridružuju ove koji su stvoreni, ove koji ništa ne stvaraju, a sami su stvoreni? Ali tako, zar je jušrikune? Zar njih oni Allah subhanahu wa ta'ala pridružuju i pripisuju? Ali ne smeta da se kaže Allah najbolje zna, ja ne vidim znači smetnije da se kaže kao što sam rekao, čine im širk, je tako? Zar čine širk u onome što je ništa ne stvara ili onima koji ništa ne stvaraju, mislim da nema smetnje da se zna na što se misli. Da ih pridružuju Allah subhanahu wa ta'ala ili su znači njih stavili na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala poistovjetili sa Allahom subhanahu wa ta'ala kroz nešto odnosno po, kroz ibadet koji čine njima. U svakom slučaju vi znate o čem se radi i na što se misli, je tako? Znači, svi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su stvoreni i oni prije svega nisu ništa stvorili, je tako? A sami su stvoreni i ništa nikome ne mogu pomoći. Pa kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala i ne mogu im ništa pomoći, da bi do kraja, znači, se sasjekla ta mogućnost i svijest o tome ili iznio još jedan dokaz da zaista nikome ništa ne mogu pomoći, kaže vola anfusahum yansurun. Niti sami sebi mogu ništa pomoći. Pa ako sebi neko, neko ne može ništa pomoći. Još je preče da nikom drugom ništa ne može pomoći. Da nikome drugom ništa ne može pomoći. Tako Allah smano tada obevešta u ovom prvom ajetu znači da su ovi stvoreni i da ništa ne stvaraju i da nikom ništa ne mogu pomoći, niti sami sebi mogu pomoći. Znači ništa, kad se kaže ništa, ni veliko, ni malo. Zatim, u drugom ajetu, ili u drugim ajetima, bolje rečeno, je tako, u suri Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da ove koji oni dozivaju mušici, je tako, ne posjeduju ništa. I nije samo da ne posjeduju ništa, nego ne čuju njihove dove. A i da čuju, ne bi im se odazvali. A opet će na sudnjem danu se odrecati njihovih tih dova i njihovog ibadeta. Je tako? i o jekfurune bi širki kum, vidi sad ovu. I kufr će učiniti u vaš širk, jel tako? Zanegirat će vaš širk na sudnjem danu, baš ove koji su dozivali, jel tako? Volaju na bi uke mitlu habir, a niko te ne može obavijestiti kao onaj koji je habir. O svemu obavije, obavješte. Ovdje habir odnosi se na Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosi se na Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovim ajetima su spomenuti znači dokazi protiv širka dva dokaza protiv širka, znači koji dokidaju svaki smisao širka. I da nijedan drugi ajed nije objavljen, je tako? Bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno pametnom da ne čini širk, je tako? Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovo obavještava svoje moće, sva vlast kod njega. Niko ništa ne može ni stvoriti. Svi su stvoreni, je tako? Svi su stvoreni. Ne mogu ništa pomoći. Ni sami sebi ne mogu pomoći, je tako? prvo da ništa ne mogu stvoriti, ne mogu ništa pomoći. Ne posjeduju ništa, ništa ne posjeduju. I odreće se vaše gibadete i negiraće. Pa je ovo u svakom slučaju znači dokaz protiv svih sekti, sufija, svih zalutali koji ibadet čine i pokoravaju se na bilo koji način ibadet čine nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar to bilo da kažu ne uzimamo njih za božanstva, da tako, nego i samo uzimamo za posrednike, da tako, i tako dalje. Ili mi tražimo da nam budu posrednici dobri ljudi, nismo mi kao mušnici koji su obožavali kipove, jel tako, i tako dalje. Sve propada. Zašto? Zato što Allah smanav tjela u drugim ajetima to uopširnije objašnja, jel tako? U jabu dune min dun illa ma la jemliku lakum lahum darram vola nefa. Ma la jemfavuhum vola i durru. I ibadet čini mimo Allah smanav tjela onome što im ne može ni koristi niti štetu na niti. Jel tako? Ništa im ne može pomoći. I šta kažu? Ha ulaj šofe'a una inda Allah. Ovo su naši šefađije kod Allah subhanahu wa ta'ala. Gledaj, ovo su naši šefađije kod Allah subhanahu wa ta'ala. I govori da su ih uzeli za šefađije. Ovi kažu ne, ne obožavamo i njih, nego samo da nam budu posrednici. Da se zauzimaju za nas kod Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ih uzimaju za šefađije. Tako? I tako dalje, brojni drugi ajeti. Dalje u ovom poglavlju Šejh Islam Muhammed ibn Abdullah spominje hadis Buhari num sahih wa Anas radijallahu an kaže u hadisu šuđen nebiju sallallahu alaihi sallam jome Uhud. Povrijeđen rasul sallallahu alaihi wasallam na dan Uhuda. Ranjen je Resul sallallahu alaihi wasallam na dan Uhuda. Wa kusirat ruba'ijetuhu. I slomljen je njegov četvrtnjak, jel tako? Kažu učenjaci, svaki čovjek ima dva četvrta zuba, jel tako? I Naši zubari isto tako bilježe zube po brojevima, jel tako? Imaju dvije jedinice, dvije dvojke, dvije trojke, dvije četvorke. E, ta četvorka rubaije, jel tako? Jel to se kutić ili hm, očnjak, kao što kod nas zovu očnjak, jel tako? Zavisi od adeta kako u kojem narodu kažu. Jel tako? Kaže četvrti taj zub je slomljen Rasulu sallallahu alaihi ve sellem na Uhudu. Pa kad je povrijeđen, prenosi se u knjigama Sirije možete pročitati opširnije, al tako? Da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem imao kacigu i da je mušrik došao i gađao ga kopljem i da je koplje pogodilo kacigu, al tako? I da je dio kacige se savio i ušao u desne Rasula sallallahu alejhi ve sellem odnosno u njegovo lice između ostalog slomio mu taj četvrti zub. E, priča o tome da je Resul Salari da su ashabi to poslije vadili, da je jedan od ashaba vadeći ostatke, znači metala koji se zario u njegovo lice, polomio svoje zube, jel tako? Uglavnom, kad je Resul sallallahu alaihi sallam poslije te povrede, šta je rekao? Kejfe juflihu qavmun šeđu nebijom. Kako će uspjeti ljude koji, ljudi ili narod koji je povrijedio svoga poslanika sallallahu alaihi Kako da uspije narod? Ovdje nije pitanje kako da uspije, nego negiranje. Neće kao da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao neće nikad uspjeti ovi ljudi koji su tako postupili prema svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa je osjetio Resul sallallahu alejhi ve sellem svoje veliko pravo kod njih i osjetio veličinu njihovog grijeha je tako pa je tako rekao međutim a pogledajte šta je onda Allah subhanahu wa ta'ala objavio lejse leke min al amri shay'un un u suri Ara Imran lejse leke min al amri shay'un tebi ništa od stvari ne pripada. Tebi ništa od stvari ne pripada. Ti nemaš nikakve moći o tome što govoriš. Hoće li oni uspjeti ili neće uspjeti? Šta će sa njima biti? Ti nema, znači nije, nije do tebe. Vidio sam u prevodima, ovaj ajed kažu, preveli ovako, lej se leke mi nad emri šeju, ti ništa od stvari ne posjediš. Znači ništa od stvari nije u tvojim rukama, ništa nije tebi na raspolaganju, odnosno nije to do te, jest, nije to do tebe. Nije to do tebe. Pa pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala podučava svog najmilije groba, najodabranije groba, svoga prijatelja, podučava ga da on ništa ne posjedi. Ništa nije ni u njegovoj ruci. Ne može on ništa odlučiti. Subhanallah iladim. Odabrao ga i počastio ga najvećim počastima, ali ga istovremeno podučava da ništa nije u njegovoj ruci i da on ništa, nikakve odluke nema. Ništa ne može on odrediti. Ništa, nikakve vlasti nema on, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa kako ide nastavak ajeta? Lejse leke minel emri šeivnu, evu je tube alaihima u ja'adzibahum. Ili da im Allah poprosti, ili da ih kazni, fa innahum zalimun, zaista su oni zalimi, nepravdu su učinili, tako, nepravedni su, mušrici su. Ali, da im Allah ko će oprosti ili da ih kazni, To ništa nije do tebe. Šta će Allah uraditi? Hoće li mi oprostiti ili kazniti? Ti nemaš nikakve, nikakvog upliva u to. Nikakvog upliva u to. Zato ovo mora imati ljudi na umin. Kad njih stignu je musibet, tako? i kad osjete veličinu nepravde koja im se čini, je tako? onda mnogi koji sa strane to posmatruju ne mogu da shvate kako ovi koji su to tvrde da su na pravom putu, kako ih stiže, tako, stižu takvi musiveti i takva iskušenja. Ili kad mu'min sam bude iskušan nečim, pa onda digne ruke i dovi, pa mu ne bude uslišeno, ne bude mu primjena dova. To je, o, o, to je taj ders koji on treba tu da nauči. Da nije ništa u njegovoj boći. Jer kad bi se Allah subhanahu wa ta'ala tako odazivo svakome na njegovu dovu, gdje onda Allahova vlast, o tako? I svakome udovoljava na njegovu dovu. Nego Allah subhanahu wa ta'ala, on zna kome će se odazvati i šta će od dove ukabuliti, a šta će ostaviti za afiret ili koji će do u drugačijem obliku ili tako dat, hajer u čemu će dati i tako dalje. Znači nema nikakvog, nikakve vlasti, nema ni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Spominje se znači da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam protiv ovog koji ga je gađao uputio dobu pa da je Allah smanu u pitanju njega prihvatio dobu. Spominje se neka imena koje to znači povrijedi Resula sallallahu alaihi sallam i tako dalje, to u ovom slučaju nije važno. Znači važno je shvatiti ovaj ajed, važno je shvatiti ovaj ajed, ti nemaš nikakve vlasti, jel tako, ili nije ništa do tebe. Nemaš ti nikakvog, znači prava da prosuđuješ ili nikakve vlasti nad mojim robovima osim onoga što ti ja naredim vezano za njih. Dobro. Isto tako kod imama Buhari bilježi se hadith, evo ovdje ga spomenuo šeho l'Islam, kaže od Ibnu Omara radijallahu an, da je čuo Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kad se podigne sa rukua na zadnjem rekiatu sabah, znači na zadnjem rekiatu sabah, kad se podigne sa rukua, da je govorio Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma l'an fulanan wa fulanan. Nakon što bi rekao sami Allahu limen hamidah, rabbena valike alhamdu. Znači, šta je radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem? Poslije zadnjeg rukua na namazu se poslije semi Allahu limen hamide kad se uspravi, poslije rukua kad se uspravi i prije nego što kreneš na seždu, proklinjao je. Allahu el'an fulanan wa fulan. Ovde se spominje, znači, da je e, Rasul sallallahu alejhi ve sellem Allahumma o Allahu, Allahumme, znači, šta, o Allahu. Ovaj mim na kraju, Allahumme, znači kao ja Allah proziva Allaha, da je dozivao Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže i proklinjao i upućivao dove protiv Safvan ibn Umeje i Suhejl ibn Amra i Al-Harith ibn Hisham. Da je njih trojicu proklinjao po imenki. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala nakon tih njegovih dova u namazu, Resul sallallahu alaihi sallam, ne bilo ko drugi, u namazu dovi protiv određeni ljudi, pa je Allah subhanahu wa ta'ala onda objavio ko, ko šta? ova isti ajed. Lejse leke minel emri še'on. Nije ništa u tvojoj moći, ništa nije do tebe. Zašto? Zato što su ovi poslije primili islam i bili dobri muslimani. Zavisite sad, pogledajte sad ovo. Lejse leke minel emri še'on. Ovi jesu sad neprijatelji islama, je tako? Ali ništa nije do tebe. Pa je Allah s.a. uputio ove, ove ljude. Znači, ovi ajeti, ovi hadisi i ovi ajeti prije ustanovljavaju da Allah s.w.t. jedino on ima apsolutnu vlast i da niko sa njim u tome ne učestvuje. Zatim, ovi hadisi potvrđuju da je objavljeno, ti nemaš nikakve vlasti, da tako objavljeno vezano za dove Rasula s.a.v vezano za dove Rasula sallallahu alaihi sallam. I ovo je objavljeno u brojnim ajetima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Rasulu sallallahu alaihi sallam da to obznani. Između ostalog u suri džin kul inni la imlu kulakum darvan wala rašeda reci ja vam ne posjedim nikakve štete niti upute niti vam mogu dati rušda niti vam mogu naštediti. Je tako? Zatim kul la amliku li nefsi nefa'an wala darran. Ja sam za sebe ne posjedujem nikakve koristi niti štete illa maša Allah. Osim što Allah hoće, što mi Allah omoguće. Tako. Po Allahovoj odredi što mogu. Walau kuntu a'lamu l'gajbe lestektartu min al hajr. A da znam ja gajb, ja bi mnogi hajr sebi pribavio. Mnogo bi sebi hajra. Da znam ja gajb, ja bi sebi mnogo hajra pribavio وَمَا مَسَّنِيَ سُوء i nikad me nikako zlo ne bi zade, zadesu. I poslije ovih ajeta imamo ljude koji govore da je Resul sallallahu alaihi sallam znao gajib i da i dan danas zna gajib. Da tako. I da zna Resul sallallahu alaihi sallam šta ko radi od nas u svakom trenutku. I takve priče priče. A pogledaj ajeta, pogledaj haditha. Da tako, pogledaj ajeta i pogledaj haditha. I kad vidiš kako, pored svega ovoga, je tako, pored ovih jasnih dokaza, onda shvataš šta koliko su ljudi daleko od islama. Onda shvatiš koliko su ljudi daleko od vjeri. Tako? Jer pogledaj, većina ljudi danas u svijetu šta čini? I zašto su vezani? Vezani su za širk, za kaburove, za turbeta, za evlije, za idole razne. Što sve govori šta? Koliko su daleko od Allahovog dina. Čak i oni koji se ovom dinu pripisuju. Koliko su otišli od njega? i zapali baš u njegovu, u ono što je suprotno ovom dinu, odnosno u, širk. u širk. Isto tako, posljednji hadith koji je ovdje spomenut, koji spominje šehehul islam od Ebu Hureyre radijallahu an, da je ustao Rasul sallallahu alaihi sallam kad mu je objavljen ajet u Andira Aširate Kelakravin, kad mu je objavljen ajet upozori svoju bližu rodbinu. Vi znate da je Rasul sallallahu alaihi sallam u početku mu je objavljivano i samo njemu objavljivano. Je tako? Nije mu bilo naređeno da po, da poziva. Dok nije naređeno kom fe andir o rabbeke fe kebir. A e onda mu je naređeno da poziva. Va andir aširate kel akrabin upozori svoju bližu rodbinu. Je tako? Da je na kraju objavljeno šta? Vama arsennake illa kafeta lin nas. Nismo te poslali osim svim ljudima. Je tako? Tako je postepeno znači naređivano da širi svoju davu i da je prenosi dalje. Ali kad mu je naređeno u Andira Širate Kelakrabin upozori svoju bližu rodbinu, šta je uradio Rasul sallallahu alaihi sallam? Ustao je, kao što stoji u nekim predajama, popeo se na Safa i pozvao rodbinu, pozvao rodbinu, pozvao Kurejši, prozivao ih po, po prezimenima, je tako? Sve ih pozvao, a onda rekao, ištaru vam fuseku, otkupite se, iskupite se la ugni ankum min Allahi še'aj pogledajte prvu stvar koju, koju mi je stavio na znanje šta je la ugni ankum min Allahi še'aj odkupite se ja vam ništa kod Allaha ne mogu ili protiv Allaha ne mogu pomo pomoći prva stvar prva stvar koju je spomenuo i koju ih je podučio šta odkupljujte se spašavajte se ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći kaže ja Abbas ibn Abdul Muttalib pa onda doziva po imenke. O Abbas, sine Abdul Mutalibu, ništa ti laugni anke min Allah še, ništa ti jako protiv Allaha ne mogu pomoći. Ja Safijetu, amata Rasulillahi sallallahu alaihi sallam, laugni anke min Allah še, o Safija, tetko Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, ništa ti protiv Allaha ne mogu pomoći. Ja Fatima, bintu Muhammed, o Fatima, kćerko Muhammedova, selini mi mali ma šiti, traži od mene, od mog imetka što god ti hoćeš. La ugni anki mir Allahi še'a, ali ja ti protiv Allaha i od Allaha ništa ne mogu pomoći. Pa ako on, Muhammed sallallahu alaihi sallam, jedna od prvi stvari koju podučava one kojima je, za koje mu je naređeno da ih pozove, prvo ih podučava da im ništa protiv Allaha i kod Allaha ne može pomoći. Pa ko je to onda drugi poslije njega ili prije njega? a da može kod Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć. Zašto su dokaze došli u poglavlju i zašto su neki od komentatora Kitabu Tevhida ovo poglavlje nazvali Gurbetu Din, je tako? Ili poglavlje koji govori o zapostavljanju vjere, ili koliko je vjera zapostavljena, koliko su ljudi od e, vjeru zapostavili. Jer ovo su tako očiti dokaze, je tako? Ali kad vidiš onda na čemu su ljudi i kako dove upućuju mrtvim ljudima, je tako? I baš direktno, znači najdirektnije, znači e, rade ono baš što je u ovim ajetima i ovim hadithima spomenuto da ne od toga ništa, tako da ništa ne vrijedi, onda vidiš tako koliko su daleko otišli od Allahovog vina i od Allahove vjere, od Allahove vjere. Dobro, jeste li uspjeli šta zabilježiti? Znači, 15. poglavlje, zar njemu ravnih da se smatra onaj koji je stvoren, je tako? i ima likakvog smisla da se poistovjeti stvoritelj sa onim koji je stvoren. I kako može onda onaj koji je stvoren, je tako, da se poistovjeti ili da mu se smatra ravni sa onim koji ga stvo, stvorio. Nema veće, znači, nepravde, nema većeg doloma, nema veće besmislice u bilo čemu da se poistovjeti sa njim. Dobro, slučaj Resula sallallahu alaihi ve sellem da je rekao šta, kako će uspjeti ljudi koji su povrijedili svoga poslanika ili da je dovio protiv Safvan ibn Umeije i da je dobio protiv Al-Harith ibn Hišama i Suhejl ibn Amra. Pa je Allah s.w.t. objavio ništa nije do tebe, ti ne posjeduješ ništa. Allah pući koga on hoće. Pa je na drugim mjestima, direktno. Inne kerateh di men ahbebte, volakinna Allah jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti onoga koga bi ti volio, nego Allah pući koga on hoće. Allah pući koga on hoće. Pa je uputa je tako Allahu subhanahu wa ta'ala rukama. Kad takve stvari i od toga ništa nije dato Rasulu sallallahu alaihi sallam, pa kome će biti dato prije njega ili poslije njega? Ili kako će biti dato nekim ljudima, ili tako? Čak je najgora stvar u svemu tome da se često ova stvar, da imaju tu moć, ili tako? Da imaju tu moć, da odlučuju i raspoređuju, pripisuje ljudima koji su bili poznati kao fasici i kao ljudi koji su najvratnije stvari radili za vrijeme svog života. Kao sufijski šehovi, jel tako? Čiji se razvrat smatrao šta? Kerane? Kerametom. Njihov razvrat se smatrao kerametom. Zašto? Zato što su oni dosegli derežu i uzegli se iznad šarija, šarijata. I šarijat više za njih ne važi. I tako kad ih vide da čine zinalog ili da opće sa životinjama, to je samo kera, keramet. Nije to ništa. Znači, nemoj ti da misliš da je to sad... A. Hm? Tako su govorili. Kad bi imali vremena da uzmemo nešto da pročitamo od stvari koje same sufije prenose za svoje šejhove, pa da vidiš kakvi su im šejhovi, jel tako? To je da moliš Allah subhanahu wa ta'ala da nikad takvog isana ne sretneš, da ga nikad ne vidiš. Eto, takvi su to ljudi bili. I takvima se tra odbodove upućuju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. 16. poglavlje također ovdje u ovom sažetku je bez posebnog naslova. Izdvojeno ne doveze se na ovo poglavlje prije izdvojena, ali se nadovezuje na poglavlje prije. Počinje ovo poglavlje šehe Muhammed ibn Abdulhab sa ajetom Hatta idha fuzija an kulubim kalu mada kala rabukum kalu l'haqqa wa huwa alijul kabir. Ajeti u koji govori o melecima i stanju meleka na nebesima kad Allah subhanahu wa ta'ala nešto objavi. Kad Allah subhanahu wa ta'ala nešto objavi. Kaže sve dok se njihova srca ne smire, dok ne, ih ne napusti strah, čija srca? Melejka. I dok ne, ne pusti strah i tek kad dođu se, je tako? Kad ih napusti strah, kažu šta je rekao naš, vaš gospodar, pa onda im odgovori kvalu l-haqa, kažu istinu, je rekao naš, vaš gospodar, vahuval alijul kebir, i on je uzvišeni i veliki. U sahihu od Ebu Rira radijallahu an, od Rasula sallallahu alaihi sallam da je rekao, Ida kada Allahul amra fi samai, kada Allah subhanahu wa ta'ala odredi nešto kad odluči nešto, odredi, kada presudi nešto u smislu želi nešto, ضربت الملائكة بأجنحتها خطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك udare meleci svojim krilima iz poniznosti i pokornosti prema njegovim riječima pokoravajući se njegovim riječima kad Allah subhanahu wa ta'ala objavi i progovori je tako šta bude s melecima? Iz pokornosti, ponijenosti udari svojim krilima, šta? I obuzme ih strah kao što stoji u ajetu. Jel tako? Iz pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Kao da lanac udari od glatki kamen, po, zve, da zazveći po mermeru glatkom, jel tako? Što, što ih prožima, jel tako? Prođe kroz njih. Hatta i da fuzi an kolubi im A onda tek kad se smire i prođe ih taj strah, onda pitaju šta je rekao vaš gospodar pa bude odgovoreno reko, rekoše rekao je istinu a on je uzvišeni veliki pa onda to što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio tako meleci prenose jedni do drugih fe yasma'uha mustariku sam'i pa čuje od meleka ko ovi koji kradu riječ je tako prisluškuju ko su to šejtan a onda je Sufjan pokazao, jer je prenosilo s ovog haditha, pokazao kako je mustariku sema hakeda ba'dahu ala ba'd. Da su mustariku sema jedan na drugom ovako, pa je pokazao kako jedan na drugog se kopnu do, do neba, da prisluškuju. Pa onda čuju jednu riječ, pa je prenese onome ispod sebe. A ona ispod sebe i sve dok je ne prenesu do sihirbaza i gata. Pa ga možda stigne zvijezda prije nego što je prenese, a možda je prenese pa ga onda stigne, jel tako? Pa ovaj gatar onda tu jednu riječ istine uzme i sa njom slaže stotinu laži. Pa onda bude rečeno, zar nam nije toga i toga dana rekao to i to? Pa je bilo istina, jel tako? Zar nije toga dana rekao to i to? Zar nije toga dana potrefio, rekao istinu? Pa mu se vjeruje zbog te jedne istine koju je čuo sa nebe, sa nebesa. Koju je čuo sa nebesa. Ovde, zašto ovde šehhul islam spominje ovo stanje meleka? Spominje stanje meleka. Još jedan hadis spominje vezan za ovo. Kaže od Nuvas ibn Sema'ana radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam Iza arada Allah ta'ala en juha bil amri tekelleme bil vahid. Kad Allah subhanahu wa ta'ala nešto želi da objavi neko svoje naređenje, onda progovori objavu ehaditi se meovatu minhu rađifetun. Od te objave nebesa uhvati strašan potres eukala ri'detun šedide. Ili strašan zvuk, zvuk, je tako? I straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad to čuju stanovnici nebesa, ko su stanovnici nebesa? Melec. Sa'iku wa harru lillahi suđeda. Padnu u nesvijest, izgube svijest i padnu Allahu subhanahu wa ta'ala na se, na seždu izgube svijest i padnu Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ Pa bude prvi koji dođe sebi, jel tako? I koji podigne glavu sa sežde Džibril. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala onda objavi od objave što je htio i što želi. ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَ Zatim Džibril prolazi s neba na nebo, jel tako? Pored meleka kullama mara bi sama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha kad god prođe nekim nebom nekim od nebesa pitaju ga meleci šta je rekao naš gospodar o džibril pa je rekao pa bi džibril govorio qala al-haqa istinu wa huwa al al kabir pa onda svi kažu kao što je on rekao i na kraju džibril završi sa objavom tamo gdje mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio naredio. Džibril završi sa objavom tamo gdje mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pitanje znači, zašto šejh Mohamed ibn Abdul Abdullahab spominje stanje Melika i ove hadife prilikom objave? Na kog se odnosi ovo? Želi ili htio je da kaže, da ukaže na stanje Melika? I kako je njihovo stanje? Njihovo stanje i njihov odnos naspram Allah subhanahu wa ta'ala. Pored njihove sna, snage i pored veliči, veličine i pored njihove bliskosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Pored njihove snage, veličine, brzine, je tako? Pored svega i njihove bliskosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pored toga što su oni stanovnici nebesa, je tako? Pogledajte njihovog stanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala i njihovog odnosa naspram Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ako je njihovo stanje ovako i ako njih ovakav strah shvata. I ako se oni ovako odnose prema Allah smanova tajara, pa šta onda može neko drugi ispod mele? A? Kakve vlasti, kakve moći? I šta posjedi neko drugi ispod ili mimo, mimo meleka? Mimo meleka. Znači, ukratko rečeno, ovo poglavlje opisuje stanje meleka. Zašto se ovdje opisuje stanje meleka? Da se ukaže da oni koji su najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala, je tako? I oni koji je Allah subhanahu wa ta'ala počastio najvećom snagom, veličinom i tako dalje, kakav je njihov odnos i njihovo mjesto kod Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ako je njihov, njihov odnos ovakav, iako oni ništa ne posjeduju, iako oni njih ovakav strah vata pred Allah subhanahu wa ta'ala, šta onda može posjedati neko drugi? Ako je njihov, i, a njihov odnos ovakav kod Allah subhanahu wa ta'ala, vrijedi li onda njih nešto moliti i od njih nešto tražiti? Vrijedi li od njih tražiti da se zauzme kod Allah subhanahu wa ta'ala? Ne vrijedi, oni ništa ne po, ne posjedim. I Allah subhanahu wa ta'ala je negirao da iko, iko išta posjeduje na na zemlji ili na nebe, na nebesima. Negirao je zatim da iko ikakvog suvlasništva ima, bilo na zemlji, bilo na nebe, na nebesima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala zanegirao da iko ima, da je Allah subhanahu wa ta'ala pomagač ili vezir, da mu iko treba. I na kraju je Allah subhanahu wa ta'ala zanegirao da se iko kod njega može zauzimati. I o zauzimanju ćemo, inša Allah, sljedeći put, o šefatu. O šefatu. Pa znači niko, mimo Allah subhanahu wa ta'ala, ne ima ništa da posjedi, ni na zemlji, ni na nebesima, kao samostalni posjednik i vlasnik. Niko nije vlasnik ničega ni na zemlji, ni na nebesima, samostalno. To je najveći stepen vlasti, da nešto samostalno posjedi, je tako? jedan kroz jedan. Tako. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala negira da iko i, je, i makar i suvla i suvlasnik. Je tako? A zatim kad nije ni suvlasnik, nije niko Allah subhanahu wa ta'ala ni vezir, ni pomagač, namjesnik, nikomu nije potreba, ni zašto. Znači nije Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebu ni za kim da bi uspostavio svoju vlast. Ni za kim nema potrebu ni za kakvom vojskom, vezirima, namjesnicima, a, obještajnim službama, špijunima, jel tako? Ništa mu ne treba. Apsolutno, ništa mu ne treba, jel tako, u njegovoj vlasti. Da on vlada i uspostavi svoju vlast, nikomu ne treba. I još niko se kod njega ne može ni zauzimati bez njegove do, dozvole, jel tako? Znači, nema čak ni toliko vlasti da dođe i da kaže taj, taj da se zauzme, ne može ni. Pa je njegova vlast apsolutna je njegova vlast apsolutna. Ako je njegova vlast takva, onda ne vrijedi i onda ne ima nikakvog smisla se i vade činiti nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je ovo došlo, ova dva poglavlja u, u ovom kontekstu. Čupanje i negiranje širka, znači iz korije, iz korijene. Presjecanje bilo kakve nade u nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo kakvog oslonca na nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo kakvog straha od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, bilo kakve nade, straha, oslonca, bilo kakve ljubavi prema nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači ništa. Kad kažemo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Nema ništa od ovoga. I ovo su najizvišeniji ibadeti sr srca prema kome? Prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad kažemo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što ima ljubavi, prema nekome, ali ne mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nego u ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vjernici vole Muhammeda sallallahu alaihi sallam, je tako? Ali je to u ljubavi prema Allaha subhanahu wa ta'ala, a nije nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se pokoravaju Muhammeda sallallahu alaihi sallam, je tako? Ali ne nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala, nego u pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala. I ima pokornosti, je tako? Ali u pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što se žena pokorava mužu, je tako? ali ne nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala, nego u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, na osnovu ovoga, ovog shvatanja, znači ovo je važno da se razume, ovdje leži znači, razlika između novatarije u ibadetu, koja ne mora biti da izvodi izvjere i novog propisa u zakonodav, u zakonodavstvu koji uvijek izvodi izvjere. Kako? Zato što u zakonodavstvu, koji god novi propis neko izmisli i donese, donio ga je nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. A u ibadetu, ako neko novi neki zikr, jel tako izmisli, ili mu postojeći zikr propiše mu neko da ga treba na nekom posebnom mjestu ili u određeno vrijeme, jel tako, to nije nasuprot Allah subhanahu wa ta'ala naprotiv i ovaj ibadet je opet Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, samo nije onako kako ga Allah propisao. I zato su učinjanci rekli da, znači, ove novotarije u ibadetima ne izvode izvjere osim sve dokada dok ti, dok su Allahu subhanahu wa ta'ala, dok ne budu nekome drugom. I zato imamo dvije vrste notarija, koje izvode, izvode i koje ne Je tako? Ove koje ne izvode, to su izmišljeni svojstva ili načini ibadeta koje nije Allah subhanahu wa ta'ala propisao, ali su oni Allah, čine Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Nisu nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala, nekome drugom. Kad budu propisani da se čini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je to širki izvodi izvjeri i izvodi izvjeri. Vidjet ćete sljedeći put kad budem govorili o šefatu, vidjet ćete da je ovo jako, jako, ovaj širk jako, jako raširen i rasprostranjen i da ljudi dozivaju i traže, jel tako, pogotovo fasici i novotari. Znaju, nemaju nade u svoje ibadete, nemaju nade u svoje stanje, jel tako, jer vide svoje novotarije i vide svoj fisk i očito srljanje i, i, i lutanje. I onda im ostane, e izvućemo se kako? Kako? tražit ćemo od Muhammeda da se za nas zauzima, tražit ćemo od šeha toga, odo ima vlijaha i sami sebe slažu i sami sebe još više onda u, propa, u propasti. I ovo jako rašireno, jako, jako rašireno. Čak u stihovima i pjesmama koje su napisane u znak pohvale i časti Muhammeda sallallahu alaihi sallam kao što su me vludi, je tako? i tako dalje, tu se čini širk, traži se šafat od Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I eno, gledao sam uđbenik vjeronavke, čini mi se za, ne znam za koji razred, ili za treći ili za šesti. I tamo ona, nisam se prije zamišljio, ona poznata ona ilahija, pjevaju je oni hafizi i oni ona. Jest gdje traži onaj šafat od traži šefat od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to je, znači, širk كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والمفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد واستعصى الكريم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم هم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشقوا العقيدة واحدة أرقصوا روحا ونفسا لم تضر يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم